44 skirsnis. Taip atsargiai elgėsi apsukrų žmogus, neišduodas bendrininkams savo paslapčių. Pasakyti vardą būtų to lygo atskleisti visą operaciją ir duoti jiems patirti daugiau negu reikėjo. Jis varė toliau. Pasirašykite, kuo jūs vardu? Urbenas Fabras, atsakė belaisvis. Ten ar kad jis judesiu greitai įbruko ranką į kišenį ir įsitraukė nosinę atimtą iš pono Leblano. Suradęs monogramą prikišo nosinę prie žvakės. UF, tikrai Urbenas Fabras. Na, pasirašykite. UF. Belaisvis pasirašė. Vieną ranką laiško nesulenksite, duokite man, aš sulenksiu. Tai padaręs Tenardie kalbėjo toliau. Užrašykite adresą, paneliai Fabr, jūsų būtą. Žinau, kad jūs gyvenate nelabai toli nuo čia kažkur prie Senžagdių Opa bažnyčios, nes kiekvieną dieną ten einate klausyti mišių, tik nežinau, kurioje gatvėje. Matau, kad jūs suprantate savo padėtį. Jeigu pasisakėte savo tikrą pavardę, tai pasakysite ir tikrą adresą. Užrašykite jį pats. Belaisius valandėlę mąstė, paskui paėmė plunksną ir užrašė. Paneliai Fabr, pas poną Urbena Fabra, Sen Dominik Denfero gatvė, numeris 17. Tenardie nekantriai kažkaip konvulsiškai pagrebė laišką. Žmona pašaukė jis. Toji pribėgo. Šit laiškas. Tu žinai, ką su juo daryti, apačioje laukia fiakras, tu štai jau važiuok ir bematant sugrįžk. Po to jis kreipėsi į žmogų su kirviu. O tu, jeigu jau vis tiek nusėmė kaukę, palidėk šeimininkė, važiuosi fiakro užpakalyje. Tu žinai, kur palikai vežimėlį? Taip, atsakė žmogus. Padėjo savo kirvį į kampą, jis nusekė paskui tenardyje žmoną. Vos jiems išėjus tenardyje iškišo galvą pro praviras duris ir sušuko į koridorių. Svarbiausia, nepamesk laiško – atsimink, kad veži 200 tūkstančių frankų. Kimus ten ar jie pačios balsas atsakė, būk ramus, aš jį įsikišau į antį. Nepraėjus nei minutės pasigirdo botago pliaukšėjimas, kuris palengvatilo ir netrukus visiškai nuščiuvo. Puiku, sumurmėjo ten ardies, smagiai važiuoja, jei šitai plieks už trijų ketvirčių valandos šeimininkė bus namie. Jisai pristūmė kėdę prie žydinio, atsisėdo, susinėrė ant krūtinės rankas ir ištėsi prieš gorę savo purvinus batus. Šalta kojoms tariais. Dabar be tenardie ir belaisvė lindinėje buvo likę tik penketas banditų, nors jų veidų slėpė kaukis ar juodas tepalas, kuris jos darė panašius į anglininkus, negrus ar demonus. Destis kokio didumo baimėje kėlė, šie vyrai atrodė niūrus ir mėgūsti ir jautė, kad nusikaltimą jie daro tarytum iš pareigos – ramiai, be pagėžos ir be gailėsio, lyg nenorom. Jie tūnojo susigrūdę kampe kaip galvėjai ir nesikalbėjo. Tenardie šildėsi kojas, belaisvis vėl paskendo tyloje. Kraupi tyla įsiviešpatavo vietoj baisingo triukšmo, kuris prieš keletą minučių skardeno lindynę. Žvakė, apie kurią susidarė didelis gurgulas, vos vos švietė didžiulę lindynę, žarijos gorėje išblėso ir nuo tų širpių galvų driekėsi ant sienų ir lubų šlykštų šešėliai. Nebuvo girdėti jokio garso įskyrus ramų, miegančio girto senio kvėpavimą. Marijus laukė, jo nerimas vis didėjo, mislė paliko dar sunkiau įspėjama, kasgi toji mažyti, kurią ten ar die vadino vieversėliu, ar tik čia nebus jo ursulė. Belaisvio atrodė nei kiek nesujaudino žodis vieversėlis ir jis atsakė natūraliausių tonų, nesuprantu, ką jūs norite pasakyti. Antra vertus paaiškėjo, ką reiškia raidis UF jos reiškia Urbenas Fabras. Taigi Ursulė jau nebe Ursulė. Pastarai dalyką Marijus ypač aiškiai įsisamonino. Lyg kokie baisūs kerai jį prikalė prie vietos, iš kurios jis stebėjo visą apačioje vykstančią sceną. Jisai stovėjo beveik negalėdamas nei galvoti, nei judėti, lyg sunaikintas niekšybės reginio atsivėrusio prieš pat jokis. Marijus kažko laukė, kažko tikėjosi, negalėdamas sutelkti savo minčių ir nežinodamas, kam pasiryšti. Šiaip ar taip kalbėjo jis savo, jei veversėlis tikrai jį, tai aš žinoma ją pamatysiu, nes senoji tenardyje ją turi čia atvežti. Tuomet viskas bus aišku, ir jeigu reikės, aš nesigalėsiu nei savo gyvybės, nei kraujo, bet ją išvaduosiu. Niekas manęs nesulaikys. Šitai praslinko apie pusę valandos. Tenardier atrodė prislėgtas kažkokių niurių minčių. Belais vis nekrutėjo – Tuo tarpu Marijus jau keletą minučių tarėsi protarpiais girdys kažkokį tylų, duslų garsą iš tos pusės, kur tūnojo belaisvis. Tenardies taiga kreipėsi į belaisvį. Pone Fabrai, įsidėmėkite, ką aš jums to jau pasakysiu. Marijus tikėjosi, kad dabar šis tas paaiškės. Jis ištempė ausis, Tenardie kalbėjo. Pakeskite truputį, mano žmona tuoj sugrįš. Aš manau, kad vieversėlis tikrai jūsų duktė – Ir man atrodo visai natūralu, kad ji pasiliktų su jumis, bet štai koks dalykas, paklausykite truputį. Žmona su jūsų laišku nuvyks jos paimti. Aš liepiau žmonai taip apsirengti, kad jūsų panelė be baimė su ją vyktų, jūs tai matėte. Jos susėsi fiakrą, o mano bičiulis atsistos užpakalyje. Vienoje vietelėje anapus užkardo laukia vežimėlis, pakinkytas pora gerų arklių. Ten ir nuveš jūsų panelę. Ji išlips iš fiakro. Mano draugas pasisodins ją prie savęs į tą vežimėlį – o žmona sugrįž čia ir mums pasakys atlikta. Jūsų paneliai neatsitiks nieko blogo. Vežimėlis ją nuveš į tokią vietą, kur jai bus ramu, o kai tik jūs man paklosite tuos menkus 200 tūkstančių frankų, jums ją sugražinsime. Jeigu jūs mane įduosite policijai, mano prietelius nusuks vieversėliui kakliuką. Štai ir viskas. Belaisvis nepratarė žodžio, po valandėlės ten ar dėstė toliau. Kaip matote, viskas labai paprasta. Nieko blogo neatsitiks, jeigu pats nenorėsite, kad atsitiktų kas blogo. Dėl to aš jums viską ir pasakoju, aš jūs įspėju, koks reikalas. Jis steptelėjo, belais vis tylėjo, kaip tylės ir ten ardie traukė toliau. Kai tik žmona sugrįž ir pasakys, vėversėlis važiuoja, mes jūs paleisime ir jūs galėsite ramiai savaitį namo nakvoti. Jūs matote, kad jokių blogų kėslų mes neturime. Šiurpus reginiai sukosi Marijos vaizduotėje. Kaip? Argi pagrobtosios merginos jie netveš, vienas iš tų pabaisų nutems ją kažkur į nakties tamsą, kur? O jeigu tai ji, aišku, kad tai ji. Marijus jauti, kad širdis jam stoja krūtiniai. Ką daryti? Šauti? Atiduoti į teisingumo rankas visus šitos niekšus? Bet to baisiojo vyro su kirviu vežančio jaunoje merginą niekas vis tiek nepagaus. Marijus atsiminė tenardie žodžius, kurių kruvina prasme ėmė suprasti. Jeigu mane įduosite policijai, mano prietelius nusuks vieversėliui kakliuką. Dabar jo ranką laikė jau ne tiek pulkininko testamentas, kiek jo meilį ir pavojus, kuris grėsė jo mylimajai. Ši baisi padėtis – truko jau daugiau kaip valandą, kiekvieną akimirką iškildama prieš jį naujoje šviesoje. Marijų pakako jėgų nuosekliai peržvelgti visas baisiausias galimybės. Jis tengiasi surasti išeiti, bet nerado. Jo minčių samišis griežtai kontrastavo su klaike lindinės tyla. Šią tylą staiga nutraukė atidaromų ir vėl uždaromų namo durų trenksmas. Surištasis belais visų judėjo. Štai ir šeimininkė tarė Tenardie. Vos jis ištarė šiuo žodžius, į kambarį iš tikrųjų griuvo ten ardie žmona, visai raudusi, uždususi, šnopuojanti, žaižaruojančiomis akimis ir savo didelėmis rankomis pliaukštelėjus iš launis sušuko. Netikras adresas. Ja iš paskos pasirodė banditas, kuris važiavo kartu su ja ir pasiėmė iš kampo kirvį. Netikras adresas, pakartojo ten ardie. Ji pasakojo toliau, ten nieko nėra, joks urbenas Fabras negyvena Sen Dominiko gatvė 17 numeryje. Niekas ten tokio nežino. Uždusus jį staptelėjo, paskui varė toliau. Ponas Tenardyje, šitas senis tave apmulkina. Tu per gerą, štai kas. Tavim dėta aš jam būčiau iš pat pradžių visą snukį suardžiusi, jeigu jis būtų spyrėvesis, būčiau į gyvai spirginusi. Reikėjo priversti jį kalbėti, kad pasakytų, kur mergiščia, kad pasakytų, kur jo lobis. Štai kaip aš būčiau viską sutvarkiusi. Tiesa, žmonės sako, kad vyrai daug vailesni už moteris. 17 numeryje nieko, tai namas su plačiais vartais, jokio pono Fabro Sen Dominiko gatvėje nėra. Lėkėme, kaip akis išdegė vežikui ar batpinigiai ir nieko. Klausinėjau durininką ir durininkę gražią stambę moteriškę. Jie tokio nepažįsta. Marijus atsiduso. Ji, Ursulė ar Vieversėlis, jisai jau nebežinojo, kaip ją vadinti, išgelbėta. Kol tenardie žmona plyšojo kaip patrakus, jis pats atsisėdo prie stalo, valandėlį įsėdėjo netardamas nei žodžio, supdamas savo nukarusią dešinę koją ir susimastęs nuožmių žvilgsnių žiūrėjo į gorę. Pagaliau vėl kreipdamas į belais, visi išlėto kažkokį itin pagėžingų balsų paklausė. Davei netikrą adresą. Saky, kogi tu tikėjusi. Laimėti laiko, sušuko belaisis skardžių balsų. Ir tą pačią akimirką jis nusimetė virves. Jos buvo perpjautos, belaisvis liko pririštas prie lovos tik už vienos kojos. Kol spėjo kuris nors iš tų septyneto vyro atsikvošėti ir šokti ant jo, jis pasilenkė prie žydinio, ištiesė ranką į gorę, paskui vėl atsitėsi ir dabar ten ardie, jo žmona ir banditai siaubo apimti, atšoko į lindinės gilumą ir nustėrė žiūrėjo, kaip jis beveik laisvas, grėsle poza iškėlė viršum galvos raudonai įkaitintą kaltą šviečiantį šiurpę šviesą. Teismo tardymas padarytas vėliau byloje dėl žabangų gorbo lūšnoje, parodė, kad policija kriesdama lindynę ten rado dviejų sų monetą, tam tikrų būdų perpjauta ir nudilinta. Šis pinigas buvo vienas iš tų meistriškų dirbinių, kurios katorgininkų kantrybė sukuria tamsoje tamsiems darbams. Vienas tų nuostabių dirbinių, kurie yra nekas kita kaip įsivadavimo įrankis. Šitie grubus ir drauge delikatus nuostabaus meno kūriniai auksakalystėje užima tokią pat vietą, kaip žargoninės metaforos poezijoje. Katorga turi savų benvenutų čelinių lygiai kaip kalba vijonų. Įsivaduoti trokštas nelaimingasis taip įsigudrina, jog dažnai be jokių įrankių su peiliuku ar senu rieštuvu perpjauna sų į du plonus skridinėlius, išduobė juos – nepaliesdamas monetos įspaudų. Pinigo breunose padaro sriegelius, kad skridinėlius būtų galima vėl sujungti. Monetą pagal norą galima atsukti ir vėl usukti, tai dėžutė. Šioje dėžutėje paslėpiama laikrodžio spiroklėlė ir šį laikrodžio spiroklėlė įgudusiose rankose perpjauna bet kurios storumo grandinės ir geležinius virbus. Visi mano, kad nelaimingasis kalinys turi tik tą vieną sų, anaip tolais turi laisvę – Tai šitokios abi monetos puselis vėliau per policijos kratą ir buvo rastos lindinėje, po lovą, prie lango. Taip pat buvo rastas ir mažas mėlynojo plieno pjūklelis, kurį galima paslėpti dviejų sų monetoje. Matyt, kai banditai belaisvi kratė, jam pavyko paslėpti tą pinigą rankoje, o kai tik jam atpalaidavo dešinę ranką, jis pinigą atsuko ir tuo pjūkleliu perpjojo virves, kuriomis buvo surištas. Štai iš kur tas tylus garsas – ir tie vos pastebimi judesiai, kuriuos Marijus atkreipė dėmesį. Negalėdamas pasilenkti, kad savęs neišduotų, jis neperpjovė savo kairės kojos pančių. Banditai netrukus atsipeikėjo nuo pirmo apstulbimo. Nebijok, tarė Bigrenailis, kreipdamasis į tenardyje. Viena jo koja dar pririšta ir jis nepabėgs. Aš atsakau. Aš pats jam tą letiną priveržiau. Tuo tarpu Belaisius pakėlė balsą. Jūs esate niekšai. Tačiau mano gyvybė neverta, kad dėl jos tie kovočiau. Jeigu jūs įsivaizduojate, kad mane priversite kalbėti, kad mane priversite rašyti, ko aš nenoriu rašyti, kad mane priversite sakyti, ko aš nenoriu sakyti, tai jis atsiraitojo kairės rankos rankovį ir pridūrė. Žiūrėkite. Jis ištėsi ranką ir prie nuogo kūno prikišo raudonai žiruojantį kaltą, kurį dešinę ranką laikė už medinio koto. Pasigirdo degančios mėsos čirškėjimas – ir užunarvėje pasklido kankinimo kameros kvapas. Marijus apimtas siaubo susviravo, net patys plėšikai krūptelėjo, o keistojo senio veide vargu ar sujudėjo bent vienas raumo ir kai raudono geležis mego į rūkstančią žaizdą, jisai nepajudinamas, ko nedidingas įbedė į tenardie savo romų žvilgsnį, kuriame nebuvo jokios neapykantus ir kuriame kilnus gedrumas telbė sunkia kančia. Didžioms ir taurioms prigimtims tapusioms fizinio skausmo auka, kūno ir pojūčių maištas priverčia sielą pasirodyti ir pasireikšti veide, lygiai kaip kareivių sukilimas priverčia išeiti į sceną vadą. Nelaimingieji, tarė jis, nebijokite manęs, kaip aš nebijau jūsų ir ištraukęs į žaizdos kaltą, išmetė jį pro langą, kuris tebe buvo adaras, ir baisų žeruojantis įnagi sukdamasis dingo nakties tamsoje ir nukritęs kažkur toli užgeso sniege. Belaisvis pridūrė, o dabar darykite man ką tik norite. Jis buvo beginklis. Laikykite jį, sušuko tenardyje. Du plėšikai jam pagrėbė už pečių, o kaukėtas žmogus, pilva kalbio balsu, atsistojo prieš jį pasiruošęs raktus suaižyti jam keušą, jeigu tik jis sujudėtų. Tuo pat metu apačioje už pertvaros taip partijos, kad negalima buvo matyti kalbančių, Marijus išgirdo tyliai išnipždantis du žmonės. Belieka tik vieną – nudopti, taigi. Šitaip tarėsi vyras su žmona. Tenardie lietų žingsnių priejo prie stalo, ištraukė stalčių ir įsiėmė peilį. Marijus mišlungiškai laikė sugniaužęs rankoje pistoletą. Negirdėtas suglumimas. Štai jau ištisą valandą jos sieloje skambėjo du balsai. Vienas įragino gerbti tėvo testamentą – antras reikalavo gelbėti belaisvį. Be perstojo vyko tų balsų kova, kuri jį nepaprastai kankino. Iki šiol jis lyg ir vylėsi rasęs kokį būdą šioms pareigoms suderinti, bet jokia galimybė neiškilo. Tuo tarpu pavojus nuolat didėjo, buvo peržengta paskutinė laukimo riba, už kelių žingsnių nuo belaisvio kažką svarstydamas, stovėjo tenardie su peiliu rankoje. Marijus sumišęs dairėsi aplinkui, Šitos paskutinės priemonės nesamoningai grėbėsi neviltis. Staiga jis krūptelėjo. Prie jo kojo ant stalo ryški minulio pilnatis nušvietė lyg rodytę jam parodydama lapelį popieriaus. Tame popierėlyje jam krito į akis eilutė, kurią šyrit stambiomis raidėmis parašė vyresnioji tenardie duktė. Faraonai jau čia. Lyg žaibas perveri Marijaus smegenys išganinga mintis. Štai ko jis ieškojo, štai priemonė įspręsti baisiam jį kankinusiam uždaviniui. Nepražudyti galvą žudžiai ir išgelbėti auką. Jis atsiklaupė ant komodos, ištėsi ranką, pačiupo tą popieriaus lapelį, atsargiai išlupo į senelis gabaliuką tinko, jį susuko į poperį ir proskylę įmetė į lindinės vidurį. Buvo pats laikas – Ten argie nugalėjo savo paskutinius viravimus ar paskutinius skrupulus, jau artinosi prie belaisvio. Kažkas nukrito, sušuko senoji ten argie. Kas yra, paklausė vyras. Moteris prišoko, pakėlė nuo žemės suviniotą į popierių tinko gabalėlį. Jinai padavė į vyrui. Iš kur iš čia pateko, paklausė ten argie. Po galais, tarė moteris, iš kurgi tavo nuomonės galėjo čia patekti? Aišku, pro langą. Aš mačiau jį lėkiant, patvirtino Bigrenailis. Tenardie greitai atskleidė popergalį ir priejo su jo prie žvakis. Eponinos rašysena po velnių. Jis davė ženklą žmonai, šis skubiai priejo ir jis parodė jai popieriaus lape parašytų žodžius, paskui duslių balsų pridūrė. Greitai, kopečias, palikim spirgą pelėkautos ir sprukim. Nenusukę sprando šitam žmogui, paklausė senoji Tenardie. Nėra kada. Pro kur, paklausė Bigrenailis. Pro langą, atsakė Tenardie. Jeigu ponina įmetė akmenį pro langą, vadinasi namas iš tos pusės neapsuptas. Kaukė su pilvakalbio balsu padėjo ant žemės savo didžiulį raktą, iškėlė aukštyną abi rankas ir netardamas nežodžio tris kartus greitai sugniaužė ir atgniaužė kumščius. Tai buvo lyg negando ženklas laivo įgulai. Plėšikai laikė belaisvį, atsitraukė nuo jo. Akimirksniu jie nuleido nuo lango virvinės kopečias ir dviem geležiniais kabliais stiprėjas pritvirtino prie palangis. Belaisvis nekreipė jokio dėmesio į tai, kas dėjosi aplinkui. Atrodė lyg svajotų ar melstusi. Kai tik kopiečius buvo pritaisytos, tenardė sušuko, žmona eime. Ir pirmas šoko prie lango, bet vos tik jis pakėlė koją ir jau buvo bežengęs per palangę, Bigrenailis atžarėjam griebė už pakarpos. Ne taip greit, senas sukčiau, palauk, pirmiausia mes, pirmiausia mes, niursgė banditai. Ar jūs maži vaikai, tarė tenardė, mes gaištam laiką, juk faraonai mums ant kulnų lipa. Na tai traukime burtus, kam lipti pirmam, pasiūlė vienas banditų. Ten ar jie sušuko, ar jūs iš proto įsikraustit, ar jums galvoje negerai. Tai avigalviai, gaišti laiką, traukti burtus. Kaip įsakysite, pasišlapinus pirštą, kam teks trumpas šiaudelis, o gal surašysim savo vardus, sudėsim popierėlius į kepurę? Gal praverstų mano skrybelį? Sužuko balsas nuo durų slenkščių. Visi atsigrėžė, tai buvo žaveras. Šipsodamas jis laikė rankoje skrybelę, atkišęs ją į banditus. 21 skyrius. Visuomet reikėtų pirmą areštuoti nukentėjusius. Temstant žaveras pastatė įvairiose vietose savo žmonės, o pats pasislėpė už gobelenų užkardo gatvės medžių priešais gorbolūšną kitoje bulvaro pusėje. Pirmiausiai jis norėjo užraukti maiše abidvi merginas, kurioms buvo pavesta saugoti prieigas prie namo. Tačiau įtupdyti jam pavyko tik Anzelmą, o Eponinos poste nebuvo, į kažkur dingo ir jis negalėjo sučiupti. Paskui Žaveras ėmėsi tykoti klausydamasis, ar nepasigirs sutarta ženklas. Fiakro išvažiavimas ir sugrįžimas jam sukėlė nerimą. Pažinęs vieną kitą išėjusių į namą banditų ir įsitikinęs, kad aptiko gūštą ir kad jam kliuvo laimį, Žaveras netekęs kantrybės pagaliau nutarė užlipti viršų, nelaukdamas pistoleto šūvio. Atsimename, kad jis turėjo iš Marijaus paimtą namo raktą. Žaveras atvyko pačiu laiku. Įsigandę banditai šoko prie ginklų, kurios buvo išmėtę po visus kampus, kai rengėsi bėgti. Po akimirko šie septyni vyrai, kurios buvo širpų žiūrėti, jau stovėjo, pasirengę gintis vieną su kirviu, kitą su raktu, trečią su vėzdu, kiti kas su žirklėmis, kas su replėmis, kas su kūjų, o tenardie laikė sugniaužęs kumštyje peilį. Jo žmona pagrėbė didelį akmenį, kuris gulėjo kampe prie lango ir jos dukterims atstodavo taburetę. Žaveras susidėjo ant galvos krybelę ir susinėręs ant krūtinės rankas, pasikišęs po pažastimi lasdą, netraukdamas iš makštų špago, žengė du žingsnius į kambarį. Stokit, ne iš vietos užkojis. Pro langą jūs nelipsite, o eisite pro duris, tai bus veikiau. Jūs septyni, mūsų penkiolika, nesipeškim be reikalo kaip kvaili sodiečiai, būkim protingi. Bigrenailis įsitraukė pistoletą, kurį turėjo užantyje, ir įbruko jį tenardie į rankas, kuždėdamas jam jausi. Tai žaveras, į tą žmogų aš nedrįstu šauti, o tu, po perkūnų man vis tiek atsakė tenardie, tai šauk. Tenardie paėmė pistoletą ir ėmė taikyti į žaverą. Žaveras, kuris stovėjo už trijų žingsnių, atsisuko į tenardie, įsmeigė į akis ir te pasakė, nešauk, usikirs. Tenardie paspaudė gaiduką, pistoletas usikirto. Ar aš nesakiau, tarė žaveras. Bigrenailis numetė savo kastetą žaverui po kojomis. Tu pats velnių karalius, aš pasiduodu. O jūs, paklausė žaveras kitus banditus, jie atsakė, mes taip pat. Žaveras ramiai kalbėjo toliau, šitaip daug geriau. Sakiau, kad reikia būti protingiams. Aš paprašysiu tik vieno dalyko, tarė Bigrenailis. Tegu man neatima tabako, kol sėdėsiu. Sutinku, atsakė žaveras ir atsigręžęs sušuko į duris. Dabar eikit šiandien. Žaverui pašaukus į kambarį griuvo burys policininkų su nogais kardais ir keletas agentų su kastetais ir trumpais vėzdais. Banditų surišo. Nuo tokios žmonių minios ten argie lindinėje apšviestoje tik vienos žvakės pasidarė visai tamsu. Visiems antrankius, įsakė Žaveras. Nagi tik prisiartinkit, pasigirdo kažkieno balsas. Ne vyra, bet anaip tol ir ne moters. Tai reumojo tenardie žmona, pasitraukusi į kertę prie lango. Policininkai ir agentai žingtelėjo tą tupsti. Savo šaliką jį buvo nusimetusi, bet paliko su skrybelė. Jos vyras susirietęs niurksojo už jos beveik visai užklotas nukritusio šaliko, o ji dengė jį savo kūnu abiem rankom iškėlusi viršum galvos akmenį ir jį siubuodama nelyginant milžinį, kur iš tai to jau paleis uolą. Saugokitės, sušuko jį. Visi pasitraukė į koridoriaus pusę. Lindynės vidurys beregint ištuštėjo. Ten ardė žmona metė žvilgsnį banditus, kurie davėsi surišami ir kimių gerklinių balsus sunirzgė bailiai. Žaveras nusišypsojo ir žengė ištuštėjusią kambario ertmę, kurio senė ten ardienė išleido iš akių. Nelysk, trauki šalį nudopsiu, sušuko jį. Koks grenadierius, tarė Žaveras. Na, motin, nors tavo barzda kaip vyriškė, bet mano nagai kaip moteriškis ir įžengė artin. Tenardie žmona susivėlus ir baisi, plačiai pražirgė kojas, loštelėjo atgal ir iš visos sveikatos paleido akmenį žaverų į galvą. Žaveras pasilenkė. Akmuo prašvilpė viršum jo, atsitrenkė į galinę sieną, išmuždamas didelį gabalą tinko, paskui rikošetu iš vieno kampo į kitą perlėkė per visą lindynę, kuri dabar laimė buvo beveik tuščia, pagaliau grįžo prie žavero kojų ir čia sustojo. Ta pačia akimirka žaveras jau buvo prie abiejų tenardyje. Viena iš jo didžiulių rankų nusileido moterį ant pėties, o antra jos vyrui ant galvos. Ant rankius sušuko jis. Policininkai visų barių sugrįžo atgal į kambarį ir už kelių sekundžių žavero įsakymas buvo įvykdytas. Sugniužusi senoji tenardie, pažiūrėjus savo surakintas rankas, į vyro rankas, parkrito ant žemės ir raudodamas užšuko. Dukrelis, mano dukrelis. Jie dvi užgrotų, pranešė žaveras. Tuo tarpu agentai aptiko už durų miegantį girtoklį ir ėmė jį tuskinti. Šis pagaliau pabudo bambėdamas. Ar jau baigta, žandretai? Taip, atsakė žaveras. Šeši banditai stovėjo surakinti. Visi jie tebe buvo panašus į pamėklės, trys juodai įsitepę veidus, trys su kaukimis. Nenusiimkite kaukių, palėpė žaveras. Jis permetė jo žvilgsnių, nelyginant Fridrichas antrasis savo kareivius per apžiūrą Potsdamo parade – ir kreipdamasis į tris krosnekurius tarė, labas Bigrenailį, labas Brižonai, labas milijardieriau. Paskui atsigręžęs į tris kaukės, tarė žmogui su kirviu, labas plačias nuki, žmogui su vėzdu, sveikas babe, ir į pilvą kalbį, sveikas gyvas klaksų. Tuo momentu Žaveras pastebėjo banditų belaisvį, kuris nuo to laiko, kai įėjo policininkai, nebuvo prataręs, nie žodžių ir stovėjo nuleidęs galvą. Atriškite, ponai, sakė Žaveras, ir kad niekas iš čia neišeitų. Tai tarės jis oriai atsisėdo už stalo, ant kurio tebe stovėjo žvakį ir ašalinį įsitraukė iš kišenį žyminio popieriaus lapą ir pradėjo rašyti protokolą. Parašęs pirmasis eilutes, kurios visada tos pačius, jis pakėlė akis. Tegu prieina arčiau tas ponas, kurį šitie ponai laikė surišę. Agentai apsidairė aplinkui. Kasgi čia, paklausė Žaveras, kurgi jis? Banditų belaisvis ponas Leblanas, ponas Urbenas Fabras, Ursulis ar Vieversėlio tėvas buvo dingęs. Duris jie saugojo, bet langą užmiršo. Vos pasijutęs laisvas, jis pasinaudojo triukšmu, samišių, spūstimi, tamsa, ir tuo metu, kai dėmesys nebuvo sutelktas jį, kai žaveras rašė protokolą, iššoko pro langą. Vienas iš agentų pribėgo prie langelių ir apsidairė, lauke nieko nebuvo matyti. Virvinės kopiečios tebesisupo. Velnės iškošė prodantį žaveras. Matyt, čia buvo pats stambiausias paukštis. 22 skyrius. Vaikas, kuris verkė antrojoje mūsų istorijos dalyje. Kitą dieną po šių įvykių nutikusių Opitalio bulvaro name kažkoks berniukas, kuris matyt ėjo nuo Australico tilto, traukė dešinėje šalutinę alėjai į Fonteneblo užkardo pusę. Jau buvo sutemę, berniukas buvo išbliškęs, liesas, apsvilkęs karmalais, apsevęs kiltinėmis kelnėmis, nors ėjo dar vasario mėno ir dainavo iš visos gerklės. Ptybankie gatvės kampe žibinto šviesoje sena sulinkusi moteriški kapstysi atmatų krūvoje. Eidamas pro šalį vaikas ją užkliudė ir to jau atšoko sušūkės. Šia tau, aš maniau, kad čia didžiulis, didžiulis šuo. Antrą kartą žodį didžiulis berniukas ištarė kažkaip įtin pašaipiai jį pabrėždamas. Ir tą jo toną gana gerai būtų galima perteikti didžiosiomis raidėmis. Didžiulis, didžiulis šuo. Įsiutusi senė atsitėsi. Prakeiktas utėliau sunirzgė jį. Tavo laimė, kad buvau pasilenkusi, o jei nebūčiau taip tau spyrusi, kad tu žinotum. Vaikas jau buvo tolokai. Ciu, ciu, erzino jis. Jeigu taip, tai gal aš nei neapsirikau? Dusdama iš pasipiktinimo senė dabar atsistojo visų augumu ir rusva žibinto šviesa aiškiai apšvietė jos išbalusi, susmailėjusi veidą, visą išvagotą stambių raukšlių, kurios ėjo nuo burnos kampų tarsi žasies letenų pirštai. Visa į buvo šešėlėje, tesimatė tik jos galva. Galėjai pasakyti, jog tai karšaties kaukė, išlindus iš nakties tamsos. Berniukas įsižiūrėjo ją ir tarė, ponė, jūsų grožis ne pagal mano skonį ir nuėjo savo keliu toliau traukdamas. Mūs karalių žerktakojis ant kojūkų pasistojęs meukė katino balsu. Sudainavęs tą pusę posmo sustojo, jis buvo priejas numerį 50-52 ir radęs duris užrakintas pradėjo jas spardyti. Galingi trankų spyriai rodė ne tiek jo vaikiškų kojų stiprumą, kiek tai, kad jo batai vyriški. Tuo tarpu jam įkandin baisiai rėkdama ir nežmoniškai skeričiuodama rankomis atskubėjo tojų pati senį, kurią jis ką tik buvo sutikęs ptybankyje gatvės kampe. Kas čia daros, kas čia daros, dieve gailestingasis duris laužia, namą greuna. Vaikas tebe spardė duris. Bet argi šių laikų pastatai gali atlaikyti šitokį spardimą, plyšojo senį. Ir staiga nuščiuvo. Ji pažino gameną. Bet juk tai mūsų velniukštis. Oho, bet juk čia mūsų senutė, tarė vaikas. Labas, birgonėlė, atėjau savo protėvio aplankyti. Senė padarė nuostabę labai sudėtingą grimasą, kokią gali nutaisyti tik neapykantą, pasitelkusi senatvę ir šlikštumą. Grimasą dėja veltui dingusią tamsoje ir tarė. Nieko nėra, storžėvi. Oho, sušuko vaikas, o kurgi tėvas? Kalėjime, forse. Žiūrėkit, o motina – Sen Lazare, taip, o seserys Madlonetėje. Berniukas pasikasė pausį, pasižiūrėjo į ponę Burgon ir tarė, a, paskui apsisuko ant kulnų ir po akimirko senė likusi stovėti prie durų išgirdo, kaip jis toldamas užtraukė savo tyrų jaunų balselių po jodomis guobomis ošiančiomis žiemos vėjyje. Mūsų karalių žerktakojis ant kojūkų pasistojęs melkė katino balsu. Kas jo gatvėje nepažino ir pralindo jam proklyną, jam mokėjo dešimt sų. Viktoras Hugo, Vargdieniai, antras tomas. Vertė Pranas Povilaitis, Vilnius vaga 1972 metai. Įgarsino Lietuvos aklųjų draugijos garso įrašų namai. Skaitė Arnas Rosenas. Vilnius 1987 metai.